murakaje mwebwe mwese muteze hadi isanganiro kaze muri makuru yo kuri uno wa kane agizwe n'ingingo nyamukuru zikurikira radiyo isanganiro zo kugura ishami ryayo mu ntara ya gitega ejo aho bukera ku munsi wa gatanu kubandanya borohereza abamenyeshamakuru bazokorera muri iyo ntara eka no mu micungararo yaho akaba ari byo umuyobozi wa asaba muraza kubyumva muri ano makuru Ikawa yinjije miliyaridi zirenga cumi n'umunani z'amarundi mu gice cya kane cy'umwaka uheze nk'uko biri mu cegeranyo cy'ikigo OBR urongo ikigo gifasha abageze mu zabukuru asaba ko hobaho itegeko giharije rikingira abageze mu zabukuru akaba bisabye mu gihe kuri gerekezo rya mbere gitugutu amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru ndasubiye kubaramutsa ubukene bw'abakozi bakwiye kandi babinonosoye hamwe n'ubukene bw'uburyo ni zimwe mu ntambamyi zigihanze ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro by'ifatiro istebu bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya no gushira habona ibiharuro by'ifatiro Istebu ni mu gihe hatangudzwa kuri uyu wa gatatu integeko y'ibikorwa bizorangurwa mu mwaka mu myaka itanu iri imbere Nikora ndayishimiye havuga ko ikigo arongoye gishimishwa nuko abafise ubumenyi mu bijanye no kwegeranya ibiharuro by'ifatiro babinonosoye bariko baragwi bariko baragwirizwa hagafatira kwishirwaho y'igisata kivyigisha muri kaminuza y'u Burundi tega amatwi umuyobozi mukuru wa Estebu kuri mikro ya Ezekiel ndikumwe nayo ibiharuro bifasha ibintu byinshi mu buzima bw'igihugu novuga yuko nibyo cirori ni cirori umuntu yirabamo gifasha rero kugira ngo umuntu amenye ibyo akosora n'ibiharuro rero kugira umuntu afate ingingo abona ati ahagwaye n'aha ni uko aba afise ibiharuro iyo dushikirije ibiharuro tukerekana tuti aha hariho ibitagenda aho hose cyigisha abanyeshuri bo muri kaminuza umwuga ugutororokanya gutororokanya ibiharuro ibyo byose byatuma tujya tubura abandi bakozi basubira kuza barasubirira bagiye mugabo rero kubera basubiye kubyigisha twizere ko mu myaka itanu iri imbere icyo atazoba ari ingorane abazogenda bazoboneka abandi baronka akazi babasubirira intambamyi nyamukuru notezwa kuvuga nuko uko tutarashikaho novuga yuko aba bose batororoka gutandukanya ibiharuro ibisata byose bitandukanye dushobora gukora turi kumwe n'abadufasha tugakorera hamwe tugafata uburyo bwose buza gufasha mu uyu mwuga wo gutororokanya ibiharuro bukajya hamwe turadusanga rero hariho ibisata biteye imbere kurusha ibindi kubera ibyo bisata bironka ababifashe izindi ngorane novuga ko ari izijyanye n'uburyo gutororokanya ibiharuro twararungitse abantu mu ntara zose z'igihugu abakozi ba isitebu mugabo usanga kugira baronke ukuntu baza baragenda mu makomine komine kuja gutororokanya ivyo biharuro bisaba uburyo bwo kugira ngo bashobore kwiyunguruza dukoresha amapikipiki nayo dukoresha mugabo amaze imyaka cumi n'iyindi bategereje kuba yarahinduwe murumva ko hakiri intambamyi nyinshi zitari nke Ano makuru arabandanya hacariho abakenyezi baburabuzwa mu miryango ku buryo banituye inzego z'ubutungane bashobora no kwirukanwa mu ngo byo bishingirwa intahe n'umwe mu mboneza z'abakenyezi muyinga aho ku munsi wa gatatu hari haramutse hugururwa ikigo cyo guhinyanyura imigambi y'iterambere amagara meza n'ivyumviro buramatari w'intara ya muyinga akavuga ko nubundi igikenewe ari ku mukenyezi amikoro agire agaciro mu rugo kugira ingorane zigabanuke rwose byedo nk'uko bivugwa na kanyambo verena umukuru w'umutumba mugano komine giteranyi abakenyezi bagiriye ibakwe bakaja mu mashirahamwe abahuza barugurutse amaso batera intambwe mu kwiteza imbere ariko ngo hari abakiboshe ngo hari n'abirukanywe mu ngo kubera bubahutse kugira ico bashikirije butungane uwihanganye akagera muri ibyo bisata akaduga akagera ino mu bucamanza bukwiye kugira arenganurwe mbere n'ahandi bagashika muhira mu miryango bakabimuziza akayerera kubera hari avuye kumbe bamutunganirije gutanga mu bucamanza ariko iyo asubiye mu miryango akahabonera jean claude barutwanayo buramatari w'intara ya muyinga aho yari aramutse yugurura ikigo cyo guhinyanyura imigambi yibutsa ko ukugwanya ubukene ari wo mushinge wo kwidegembya bamaze kubona neza yuko umukene na nyina aramwanka ari nayo mpamvu rero abakenyezi b'abenegihugu b'abirimizi usanga byose babikeka ku mugabo rimwe na rimwe bikunda kubateranya mu ngo twizere ko rero icyo kigo kigiye kugira akarusho gakomeye na cyane cyane ku bakenyezi n'abiga abigeme imisore n'amashirahamwe yigenga bagiye kwiyumvira uburyo bushasha bwo gukora maze iterambere ryiyongere ku vy'ubutungane yasavye amashirahamwe gufasha mu kwigisha amategeko mu kibano ikigo cuguruwe n'ishirahamwe Care International kizofasha intara zine zo mu buraruko bw'igihugu hari n'umukenyezi wo muri ruhororo ya Ngozi yashinze intahe kaza yariguriye imodokari ngo yahereye kugurana mu dushiramwe bita nawe nuze udufaranga ibihumbi mirongo ibiri imuyinga Dieudonne Nzeyimana Radio Isanganiro tugushimiye didone nzimana mu gisata cy'umutekano kiziga cy'umuntu umwe cyatowe ku muhingamo ukuriwe gatatu mu nzu y'idandarizo ry'ibikoresho byo kubaka by'uwitwa eh, n'ibikora jozuwe eh, iri ahitwa ku ku mutumba makamba komine n'intara ya makamba ku bw'imwihwezo w'igipolisi umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ine yitabye imana yiyahuje umugozi w'umusegetera akaba yari umukozi w'aho nyine amakuru ava aho ku avuga ko uwo yiyahuye yari yiriwe atabonetse kuri uyu wa kabiri mu gipolisi akamwesha ko bamaze gutangura amatohoza Olivier Ningwanira umukozi aba muri quartier yakagoma ku musozi gihinga wa commune Kayokwe mu ntara ya Mwaro eh, yaraye arashwe arakomereka muri joro Kegeje isaha zibiri n'igice nkuru ziva muri quartier Kagoma zivuga ko uwo muhungu w'imyaka 23 yarashwe n'umuntu ataramenyekana yarafise inkoho yaciye ajanwa kuvugwa mu bitaro muri iryo joro nyene komisera rongo igipolisi mu ntara ya Mwaro Kasagaton avuga ko abantu bane bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza ahanura abanyagihugu b'iyo ntara gukorana n'abajejwe umutekano baze baze barashira baze barashirana ko ahabona ico cose hari yaheze indwi imwe umunyeshuri umunyeshure abaye rutyazo muri iyo komine nyene apfuye arashwe n'abantu batamenyekanye Sylvia na Karutimana umuyobozi wayo agasaba abajeje intwaro n'umutekano kubandanya korohereza abamenyesha makuru b'iyo radiyo bagiye gukorera ku mugwa mukuru wa politike igitega no mu ntara zihegereye umuyobozi akamenyesha ko iyo radio yishuye ku cifuzo c'abanyagihugu bagumye basaba ko yobegera tumukurikire ko imikoro ya mugenzi wacu emirisha niyo nkuru intara ya gitega murazi yuko iheruka kuba umugwa mukuru werekeye ivya politike muri kino gihugu e, bivuga yuko hariho ibikorwa vyinshi abategetsi barongoye kino gihugu basanzwe bakorera igitega hanyuma aho igitega rero twari dusanzwe dufiseyo abamenyesha babiri ibikorwa dusanga ni vyinshi cane ku buryo abamenyeshamakuru e, wasanga badashobora gukwira hose kugira ngo tumenye ibiriko birabera muri iyo ntara e, mwumva ifitiye akamaro kanini y'igihugu na cane cane ko yabaye umugwa mukuru ibyerekeye ibya politiki niho twashatse twiyumvira yuko eh, two kugurura ibiro kugurura ibiro rero si ukuvuga yuko turetse gukorera ngaho ibijumbura twimukiye igitega ahubwo tubana dukorera ngaho ibijumbura gusa aho igitega ku mugwa mukuru duhizeyo ibiro bifise abamenyeshamakuru babikoramwo eh, ariko kandi eh, tukagomba yuko ibyo biro bikorana no ngaha ibujumbura aho icicaro cy'iradiyo gisanzwe kiri hanyuma ikindi nacyo ni icy'uko hariho n'abanyagihugu bari badufashe gusabye kuva kera yuko bishobotse two kugurura ibiro mu ntara kugira ngo abantu bakeneye kwitura radiyo isanganiro baronke eh, ingene bashobora kuyitura bitabagoye mu kuyitura rero bishobora kuvana n'inkuru bagomba kudushikiriza canke ibyo nyene bagomba gushikiriza bica mu bindi bisata canke ari nk'ibi byo kumenyesha ivyo umuntu agomba eh, kudandaza canke kumenyekanisha ivyo afise agomba kwamamaza ivyo hari abanyagihugu benshi bari bamaze kubidusaba canke nk'abagomba gushikiriza amatangazo baronke eh, ingene baronka ingene bashikira isanganiro bitabagoye umugwi w'amamenyeshamakuru bagiye imbere bashinzwe kuba igitega kugira ngo bakorere bakore bisanzuye kandi babe hafi y'akazi mbwa kugira ngo bakore neza umwuga wabo uko kuboroherezwa n'abajejwe intwaro bakoroherezwa n'abajejwe umutekano mu basabiki kugira ngo uwo mugwi murungitseyo woroherwe ku kivi eh, icyo dusaba abantu bagiye gukorana n'abanyagihugu bacu nuko botanga inkuru hanyuma inkuru tugaheza tukazicisha mu buhinga dusanzwe dukoresha kugira ngo e, tuzihingura duheze dushikirize e, eh, akabakiye abanyagihugu abenegihugu baronke aho bashikiriza jambo ndetse badufashe kugira ngo nk'ibintu dufise igitega tugiye gushirayo bishobore kugira umutekano na cyane cyane yuko usanga eh, ari ibikoresho rimwe rimwe usanga bizimvye eh, bisaba yuko umuntu abibungabunga dusaba rero abategetsi badufasha kwakira amenyesha bacu babaha ikaze amenyesha bacu nabo e, bakorane neza nabo bategetsi abanyagihugu banezerwe no kubona abamenyesha bacu bari ngaho bamenye yuko ari abantu baje kubafasha kugira ngo iterambere ribasage aho bari hose Sivena Kartimana akaba ari umuyobozi wa radisanganiro ibikorwa by'urudandaza cyo kimwe n'amafaranga yinjira mu kigega ca commune Rumonge ku bibanza by'iratiro ngo byarasubiye inyuma ku rugero rw'ibice 50 kwijana abakora urwo rudandaza na mustantebe ya commune baravyemeza kuva ikiza coronavirus giteye ku isi no mu burundi hadasigaye inyuma uwo mukenyezi avuga ko atakironka abamugurira ivyo vyamwa nk'imbere y'uko ico kiza kivugwa umuntu yashobora kudandaza pasiteki zine ku munsi ariko kuva korona visi itanguye umuntu ntadandaza na zibiri ku bwiwe abaguzi baragabanutse biboneka alexi iradukunda umukozi wa kumi rumonge atoza amafaranga ku baje kugendera icyo kibanza aremeza ko muri rusange abantu bagabanutse kuva ikiza coronavirus kivuzwe ariko ngo abarundi bobo barabandanije kugendera icyo kibanza ngereranije uko byifashe abaza kugendera amashyamba akingiwe na cyane cyane abaza kota amashuha yo kumugara. Aho ho amafaranga komine yahora yinjiza yaragabanutse kushika ku ca kabiri eh, mu minsi iheze eh, icyiciro kiza kitaratera by'ukuri eh, mashuha ku kwezi twashobora gushikana miliyoni zitandatu mu mafaranga y'amarundi ariko ubu turababa nk'imiliyoni zitatu murumva yuko yagabanutse nk'igice bibonekana by'ukuri yuko ingenzi zagabanutse cyane rwose naho biri uko bose baremera ko ari ukuzibira inzira zose ikiza coronavirus cozana namwo bagashikiriza ko amagara asumba amajana jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro tugushimire misago leta y'u Burundi ngo yaragabanuye ibiciro by'ifumbire ikawa bivugwa na Moyize Bizimana hajejwe gukurikirana uburimyi n'ubworozi n'indukikije mu ntara ya Ngozi akabivuze mu gihe kuri uyu kwigerekerezo rya mbere rya mbere ukwezi kw'icumi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ikawa ni inkuru tubaza Apurine Muzagara Moyize Bizimana rero gukurikirana ibikorwa mu biro by'intara bijejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko ikawa ikurikiranwa gusuma Gatumba kuva mu matuta gushika ishoke ugereranije n'igihe yari mu minwe y'abikorera utwabo avuga ko ku minsi ya kane yahariwe gukingira ibidukikije ubugira gatatu w'ukwezi bawuhebeye gukorera ikawa uwo ajejwe gukurikirana ibikorwa muri BPAye Ngozi akavuga ko uko kwitabwaho kunerekanwa n'ingene leta iherutse kugabanura gose ibiciro by'umwavu NPK plus S gushika ku bice mirongo 80 kwijana ibicishije mu mugambi PACCS ngo ikiro cahora ku bihumbi bibiri ubu umurimyi azohora ariha amajana ane gusa ayandi ariwe na leta biciye muri uwo mugambi aho ingozi hakaba hariko hegeranywa ibitigiri vy'ikawa mu isekeza rigiye kuba aho ngo bazobikurikirana cane kugira ntihagire ubukoresha uwo mwavu ku bindi biterwa abarimyi bahingozi barashima ako kigoro ka leta ariko bagasaba ko igiciro coja n'imiburi iburi ku mafaranga ngo igihumbi amafaranga amajana atanu mirongo itanu bahembwe ngo ni make ugereranije n'umwanya hamwe n'inguvu ikawa isaba mu kuyikorera ibyo bivuzwe mu gihe kuri uyu wa kane amakungu ahimbaza ikerekana ko intara zine zirima ikawa ku rugero rwa mirongo itanu na bitandatu ku ijana abageze mu zabukuru naho bakurikiranwa ngo aracara agahaze cyane cyane ko mu bigo bibakurikirana ikiri ku rugero ruto cyane ugereranije n'abageze mu zabukuru bakeneye gufashwa bivugwa na Cyril Isirahenda harongo ikigo gifasha abageze mu zabukuru agasaba ko hobaho itegeko giharije rikingira abageze mu zabukuru ni gihe kuri kuri igerekezo rya mbere gitigutu amakunga himbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abageze mu zabukuru bamwe muri babo bageze mu zabukuru bagashima ko ibyo bigo bibitaho ndetse bikabafasha mu bya nkenegwa. umuco w'ikirundi ngo abageze mu zabukuru bategerezwa gusazira mu muryango kugira abana babo babakurikirane ibyo bishikirizwa n'uwanonosoye nyimfato asanzwe ajeje gifata igisata nako cumviriza abafise indwara zo mu mutwe mu kigo kivura abagendana indwara zo mu mutwe mu kamenge bitwa kwa rojanti Pierre Claver Njejimana akabona ko mu gihe abageze mu zabukuru bajanywe mu bigo byo kubakurikirana umuryango ubandanye ubitaho mu kubatemberera kugira ntibagwara akabonge n'izindi ndwara para Tumumvirize mu bisanzwe n'iwacu imigenzo y'ikirundi ukuntu imeze iyo umuntu ageze mu zabukuru aba akeneye gufashwa n'abo yabyaye n'inshuti n'abagenzi bakamuba hafi kuko kenshi na kenshi baravuga iyo umuntu ageze mu zabukuru aca asubira kumera kujya k'umwana hari ibintu byinshi ataba akishoboje bituma rero arondera abantu bamufasha kugira ngo ubwonko bwiwe bugume eh, bumeze neza bumurinde za ndwara z'akabonge bumurinde za ndwara zo gutakaza ubwenge mu gifaransa bavuga arize primaire kubera ubwonko bwiwe buguma buryamye iyo yabuze icyo akora abahinga barerekana neza yuko iyo umuntu eh, ageze mu zabukuru ubwonko bwiwe burasaza iyo rero bushaje bisabwa yuko buguma buri maso arabazi gusoma bateza kuba basoma nk'ibitabo araba atazi gusoma ni ukuvuga ngo bateza kuba bari kumwe n'abandi bantu kugira ngo bagume bavugana babatere inkuru batwenge baryoherwe hanyuma ubwonko bwabo bugume buri maso ariko uno munsi hariho mu burundi ibigo bimwe bimwe bisigaye byakira abo bantu bageze mu zabukuru bakuru bamaze kwakira abo bantu bategerezwa kubafata gute ko baba bakuye mu miryango yabo ni ukuraba mbega abantu babikoramwo barabifitiye ubuhamya n'ubuhinga n'ubushobozi kubera mu bihugu byateye imbere aho nagiye ndatembera abo bantu bageze mu zabukuru ni abantu bafise abantu babama hafi kugira ngo bagume bwa bwonko bwabo buri maso mugabo narubwira ariko twumviriza yuko abantu bageze mu zabukuru n'abantu bategereza mu bisanzwe kwerekwa urukundo kuko iyo bari ahantu ata muntu abitaho urumva bagira ingo ingorane nyinshi zo mu mutwe ugasanga ubuzima bwabo bukiye bugenda hakiri kare rero hariho uburyo mu bisanzwe eh, umuntu afasha abantu yategeza kwigira umwana akigira umutama cyangwa akigira umutamakazi mu biganiro hari aho bakubwira utu urumenga ntitukwije ubwenge ntuce batwenga ngo uvuga ngo nta kintu bamaze bavuze ariko ukabatahura kugira ngo bumve yuko bari kubavugana n'umuntu abatahura kandi bakunda imiryango itwara abantu bageze mu zabukuru kubashyira muri bijya bigo nibaza yuko muri kino gihugu cy'u imigenzo iratituka kuko kera iyo umuntu ashaje yasazira mu muryango akumva yuko aremye atekanye nkavuga nti rero birashobora gushika nk'umuntu akaba atagira iwabo aho kumushyira muri ibyo bigo urumva biratahuritse ariko nko ku boba bari hafi aho uwo mubyeyi ashobora gushika nibaza yuko ahubwo bogereza kumuba hafi naho iyo bari ruguru bakamutemberera ko bakamutelefona agaca yumva yuko afise abana bamwitayeho icyo gihe bari bamufata neza neza gusumba aho bamuzana muri ibyo bigo birirwa atacyo bariko barakora bigatuma biyumvira nabi bigatuma bagira n'ibindi bibazo by'indwara uraca ugacana ayandi mu butungane ibisigarira byabi iby'abantu cyangwa iby'ibintu byazuwe bica bipimwa mu mazu y'isuzuma hanerekanwe hakerekanwa n'igihe byahambwe izo nsiguro zitangwa na Eliya Sadiki umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'akahise ka muntu no kuzura ibisigarira umuhinga abona ariko k'ubuhinga bwo kumenya ibyabaye inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu butoroshe mu gihe atabantu babonye ibyabaye muri kahise buca n'ayandi y'ubutungane bw'inyuma y'intambara na Eline Ben nibigira igikorwa cyo kuzura ibisigarira ntigikorwa n'uwari we wese nk'uko twari twabibashikirije muri bucana yandi y'ubutungane bw'inyuma y'intambara iheruka ibikoresho nabyo nyene bikoreshwa n'abahinga batandukanye mu kuzura ibisigarira kugira ibisigarira ntivyononekare nk'uko umuhinga yari yasadika bisigura nko mu musanzu kuzura ibisigarira dukoresha amafuni ntidukoresha injojo igituma dukoresha amafuni ni ukubera ifuni ari ntoya irashiheza igafasha nk'iyo uri kurazura ari isuka nini utemye ishokonona ikintu ariko agafuni gatoya uragakoresha buke buke witonze ikintu ukagikurayo neza turakoresha kandi icyo bita tuwele ni ukuvuga imyiko y'ubwoko butandukanye ngira icyo kintu cyo kizuru ukura kakavu uri kuzu utakimanyuye kuko intumbero yacu ni yuko ibisigarira tubikurayo bitamanyutse bitavungutse iruhande y'ibikoresho byo kuzura umuhinga mu bijyanye na kahise ka muntu no kuzura ibisigarira asigura ko hari n'umwambaro wagenewe abakora igikorwa cyo kuzura Mu musanzwe mufise uburyo bukwiye bikenerwa ko umuntu yambara impuzu zimukwiye no kuvuga nk'isarubeti n'amarinete agaca yambara n'ibirato birebire bijya bitenga ibirato vy'imibirikira agaca yambara n'inkofero ibakingira kuko murashaka kwimuka munsi nk'umusozi ukabomoka hari ibitera ingwara baca bashirako karya abantu mu gapfuka munwa baragashira baragashirako hanyuma binakunze najya amarori yandi yajya amarori musanga akoreshwa n'abafundi basudira arayambara ibisigarira bimaze kuzogwa baca babishira mu mazu yo gusuzuma bigapimwa hanyuma hakerekanwa imyaka bimaze mu gihe ibisigarira ari by'imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu atabantu babibonye bakihari ubuhinga bwo gutora imyaka bimaze buragorana bisigurwa n'umuhinga Elias Sadiki mu gihe abantu babonye ico givyo bintu bihari mu gihe bakiriho abantu baravyerekana barabivuga muga mu gihe batakiriho on conseil de paradatation manuvuga tuce tugenda tugacija muri laboratoire bagapima ivyo bakuye hama bakamenya imyaka bimaze nta kindi mugabo mu gihe bitagira umuntu yabibonye hanyuma mukajya muri laboratoire bikaba byabayeho inyuma y'umwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo itanu ni ukuvuga yuko batazigira bamenya umwaka ibyo bintu byagiriye ngaho hantu uwo muhinga asigura ko icyo gikorwa kigorana kubera ibigwanisho Nyanganda byatewe mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu buyapani bigatuma iyo ikintu gipfuye gica cononekara n'ingoga tugushimire Eli Nibel nibigira n'umuhinga wawe ni na hano rero turangirije ano makuru ushimire mwebwe mwese mwari kumara murayumviriza shimire na Alphonse Kugimana yatumye amajwi abashikira kuri miko mwari kumwe na Ornella Muco